nta muntu n'umwe arekuriwe kubonana n'abandi bantu avuye hanze y'igihugu imbere y'amasaha mirongo irindwi n'abiri bishyikirizwa n'umucuranganzira w'amagara y'abantu mu kiganiro ahejeje guha abamenyeshamakuru aho yemeza ko hari abatubahiriza iyo ngingo runanirwa mu y'abagendana ubumuga rusaba ishyirwa mu ngiro ry'amategeko aharanira agati y'akabagendana ubumuga uburundi bwashyize ku mukono ni mu gihe kw'igerekezo ya gatatu k'igarama amakungu ahimbaza umunsi wabahariwe mu gisata cy'ubudandaji ukuduga kw'ibiciro by'inyama ngo biva ah, ku bintu byinshi harimo n'uko inka zorogwa zagabanutse nyinshi zikarangurirwa hanze y'igihugu mu mpera z'ano makuru turafitiye bucanayandi y'ubutungane emetusa mitebutsi niwe atuma amajwi abashikira kuri mikoro muri kumwe naho naramuco sangwa muri sanze kuri radiyo isanga hari amakuru tuyahera mu gisata cy'umutekano hari umugabo yishwe mu gitondo cyo kuri wa kane yishwe nako mu gitondo cyo kuri wa kane ku mutumba kabere komine mabayi ntara ya cibitoke yagirizwa ko ari umurozi amakuru ava mu intwaro musitanire w'iyo komine nikodemu dahabonimana avuga ko uwo yishwe ah, w'imyaka mirongo itanu n'itanu mu gitondo cyo kuri wa kane bari bazindutse bamurondera ko yoba ari we yaroze umubanyi wiwe aho yaciye yicigwa aho yari yari yahungiye ngo akaba yicishijwe amahiri nk'uko uwo mutwara bivuga musitantire w'iyo komine amwisha ko abantu batandatu bamaze gufatwa n'igipolisi ku mvo z'amatohoza abantu babiri nibo bitabye imana kandi kuri uyu wa gatatu bahitanwe n'isanganwa eh, umwe yari ku ipikipiki yasekanye n'imodoka ku ibarabara riva i bujumbura rija mu ntara ya cibitoke atumberanye no muri buterere hundi n'umwana yagonzwe kamyo n'ikamyo hamwe soje ya Satom muri komine gihanga ntara y'abubanza abantu batanu akaba ari bo bahitanwe n'amasanganya mu kwezi kwa 11 muri iyo ntara bare nabo barakomereka nk'uko abajejwe umutekano w'ibarabara babimenyesha abajeje umutekano cyo kimwe n'abajeje intwaro bagasaba abagendesha imiduga n'amapikipiki gukora bisunze amategeko abanyagihugu nabo cyane cyane ingenzi ngo babonye ibitagenda neza babimenyesha hakiri kare abajejwe umutekano w'ibarabara bamwe bagendana ubumuga bigishijwe imyuga itandukanye muri komine nyabihanga intara ya mwaro bavuga ko naho bize iyo myuga bataronka abakiriya kuko bakorera ahatazwi imuhiri wabo basaba kuronswa aho bakorera hazwi kandi haboneka hagati aho umusitanteri wa komine nyabihanga basaba gukorera amashyirahamwe akaba ari mu gihe kugerekezwa gatatu kigarama amakungu ahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe inkuru tubaza Gerard Nibigira umuhuzamigambi mu mugambi ipcdp mu mpfunyapfunyo rurimi rw'icyongereza ujejwe gushikana mu iterambere abagendana ubumuga pasitori francois bayavuge aradondagura imyuga uwo mugambi umaze kwigisha abagendana ubumuga baho i nyabihanga ubu twaratanguye kubigisha kubarira no kujisha kugira ngo ejo nico biha ariko rero bamwe mu bagendana ubumuga bize iyo myuga bavuga ko bataronka abakiriya kubera batagira aho bakorera ngo bakorera imuhiri wabo bagasaba kuronswa aho bakorera icyo nipfuza bamfasha nuko bondosa nk'ahantu nshobora gukorera ibijanye n'umwuga kubera nabyigishijwe ariko nk'ubundi muhira nta n'abakiriya nshobora kuronka ndashobora no gukena n'agasabune kuko kubera nguma mu nzu ntashobora no kuja mu rugo hatabonetse umuntu agira agaserivisi ko kushikana mu rugo n'urugo ntibikunda na generite ibyo kubarira niga n'ibyo kujisha inkoko n'ibyo kudesta n'utundi n'utundi ariko icyo nabasaba nuko uko mwoturonderera ahantu twashobora gukorera dufashanije n'ubu kugira ngo dushobore guteza imbere igihugu cyangwa twebwe nyine dushobore kwiteza imbere musitaneri wa komine nyabihanga ntunzwe n'imana adiriyano akabasaba gukorera mu mashyirahamwe amahirwe mugenda ubumuga na muje mu mashyirahamwe hanyuma ababanyi duti n'abagenzi babaremeshe babashyigikire babafate mu mugongo buramatari w'intara yacu ya mwaro izomuha raporo kugira ngo ejo canke hirya y'ejo hakagira umugiraneza ashika mu ntara ya mwaro akumva afite ico ashobora gufasha abagendana ubumuga amenye ko muriho kandi mukeneye ubufasha ibyo vyashikirijwe kuri uyu wa mbere igihe muri komine nyabihanga hariko harahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga amakungu asanzwe ahimbaza buri genekerezo rya gatatu mu k'umwaka utashe komine nyabihanga ikaba ifise abagendana ubumuga ubumuga butandukanye barenga amajana abiri na mirongo irindwi nk'uko bishikirizwa n'umuvugizi w'umugambi IPCDP muganga Aime Mugisha imwaro Jean Bigira ku radio isanganiro tugushimire Jeanne Bigira tukivuga ibijyanye n'uwo munsi mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga bamwe muri bo bakora imyuga yo kwibeshaho batera akamo abagendana ubumuga batagira bakora bagasegerereza amabarabara kubiheba bakijukira imyuga aho kamo gaterwa n'abakenyezi n'abigeme bagendana ubumuga bakora umwuga wo kubarira muri zone rohero mu gisagara ca bujumbura bagasaba leta gushiraho politiki itomoye yo gukura mu mabarabara abagendana ubumuga bakigishwa imyuga inkuru tubaza evariste nzikomanya turi muri zone ya rohero ahari uruganda rwo kubarira rukoreramwo abakenyezi n'abigeme bagendana ubumuga inyuma y'imyaka icumi bakorera hamwe uwuserukira abandi avuga igituma barijukiye uwo mwuga umwe wese yariyo uwundi yariyo hama harabaye umuntu aragira ikintu citwa proje yo gukora hanyuma haca habamwe ikintu cyo guselekshona eh aca duselekshona turabantindwi kugira ngo amanze atangurane nabindwi arabingene igikorwa kizogenda yego nuko twatanguye nzukira Bernadette arongoye uwo murwi ashima ko bamaze gutera imbere kandi bibeshejeho mu miryango naho byose bitera de tugeze ahantu twokoze haciye haba bya 2015 uruja n'uruza rw'abantu ntigwasubiye kumera neza kandi twebwe ibintu dukora kenshi ni ibintu bihurumbirwa n'abanyamahanga ubwo twari dufise na marishe yo mu butaliyana hariho ishyirahamwe ryitwa ekomijya ridufashe mu mugongo haragiyemo n'iki kintu cya korona nacyo nyine cyaratumye haba ingorane nininya cyane kuri ibi bikorwa dukora ani marindi w'imana umwe mu bakora umwuga wo kubarira muri urwo ruganda ni umupfakazi afise abana bane avuga ko abagendana ubumuga bashoboye abagendana ubumuga muri kino gihe tugezemo turashoboye mbere turashoboye gusumbya n'abatabugendana ubumuga nka jewe ndiko ndaraba ibintu dukora ngaha hariho abantu batagendana ubumuga iyo bashitse ngaha banabitangarira hari igihe bihora bishika tukagenda nko mu ma exposition ukazibona umuntu ariko araza kuraba bya bintu akabona kubure nk'umuntu ahagaze kuri bekiye zibira ariko aramwereka ibyo bintu twakoze ukaza wumva ariko arakubwira ngo n'ibyo bintu nimwe mwabikoze twebwe rero abantu bagendana ubumuga aho tugeze muri kino gihe turashoboye cyane ahubwo hari hageze aho abantu batagendana ubumuga bodufata mu mugongo bakadushigikira muri ibyo dushoboye kugira ngo dushobore gutera imbere gusumba uko turi uno munsi muri urwo ruganda byizigiro ruhurikiyemwo abakenyezi n'abigeme bagendana ubumuga batera kamo abagisegerereza mu bibanza bitandukanye kwijukira imyuga ukadandaza biraruta ko baguha kuko baguhaye ni ntica ntikitse kandi n'ibintu bizo kugumiza hajya ntuzigera uhapfa abo bagendana ubumuga basaba leta gushiraho politike yo gukura abo bantu bagendana ubumuga mu babarabara bakigishwa imyuga yobafasha kwibeshaho tugushimiye Evariste Nzikonyanka nayo runani rw'amashirahamwe y'abagendana ubumuga rusaba ishigwa mu ngiro y'amategeko aharanira agateka k'abagendana ubumuga urundi bwashize ku mukono Adelaide Nyigina rongoye yego runani akabona kwakiri kumigwa kuri uwo muco w'abanyagihugu tumukurikira abantu bagendana ubumuga muri rusange n'abantu usanga bakumirwa mu kibano mu iterambere ugasanga imigambi itandukanye ariko irategurwa iribagira abantu bagendana ubumuga narijya yuko abantu bagendana ubumuga bakenerwa ibintu bitandukanye bivanye n'ubumuga baba bafise eh, usanga iyo hateguwe imigambi bafatwa muri bafata muri rusange mugabo ntibamenye yuko eh, hariho abantu bakenewe ibindi byongera ko mu koroherezwa kugira ngo baje ku rugero rumwe ku burenganzira baronka uburenganzira bumwe co kimwe n'abandi bene gihugu. mu ncamake sinovuga ngo abantu bagendana ubumuga ngo vyinshi vyarakozwe umuga bitari bike biramaze gukorwa kugira ngo umuntu agendana ubumuga ashobore gufatwa nk'umuntu kugira agaciro na cane cane kuko bagahaze hoko iki kugira nyine umuntu agendana ubumuga nawe ni nuvuga agateka kiyo kubahirizwe neza agahatse nuko amategeko agenga abantu bagendana ubumuga ntarashikira bose ngo bayatahure ngo bayagira ayabo hanyuma eh, bariko barategura imigambi itandukanye babone yuko umuntu agendana ubumuga nawe afise uruhara mu bitegekanijwe by'iterambere ry'igihugu muri rusange dufashe ibisata byose tutagiye turavuga igisata kimwe kimwe ni uko rero umuntu wese ahari yokwama ariko arahagararira amateka y'abagendana ubumuga bakubahirizwa cyo kimwe na bene b'igihugu bose gutanga uburenganzira bwo gutunganya amahiganwa atandukanye mu gihugu cyose hamwe no kuronsa icicaro ishyiramo ry'inkino z'abagendana ubumuga ni bimwe mu byo ubushikiranganji bujejwe inkino bumaze gukora mu guteza imbere inkino z'abagendana ubumuga mu Burundi bishikirizwa n'umuyobozi w'inkino mu bushikiranganji bujejwe igisata c'inkino Mathias Manerakiza mwisha ko ubushikiranganji bushigikira imigwi y'abagendana ubumuga iba yaronsa amahigwe yo guserukira Burundi mu makungu tumukurikire yaganiriye na Jean Matama Viviane Ngendakumana ubushikiranganje bujejwe inkino bwatanze uburenganzira bw'uko abagendana urumuga nabo batunganya inkino mu gihugu cyose cy'u Burundi ico twita pouvoir délégataire kubera abo bantu bafise kungene babayeho bidasanzwe twarashoboye hano mu bushikiranganje wacu kubaronderera aho baba barakorera ico twokwita siège ya comité paralympique ivyo no kugira ngo tubereke yuko tubashigikiye kandi tubahimiriza twaragerageje nk'iki kibuga murabona nicyo bakunda gukinira ko bita kuri Departema twaragerageje dufashanyije n'ishyirahamwe bita right to play baragerageza kuhakora ku buryo bashobora gushika hatangorana ry'amakinga yakinjira mu kibuga ubushikiranganji bwama bushigikira ama ekipe aja guserukira igihugu y'abagendana ubumuga inkino zifise akahe kamaro kuri abo basanzwe bagendana ubumuga akamaro k'inkino muri rusange wa zirahuza nabo bituma aho babaye babona yuko bari mu bandi amagara ariyongera nabo bakaja mu bandi n'abandi bakabona ko ari byo bashoboye ni giki mutegekanya gukora mu bushikiranganje bw'inkino mu ntumbero yo guteza imbere inkino z'abagendana ubumuga ngaha mu Burundi ni ukuvuga yuko rero tugiye kubafasha bashyireho imigwi yabo nabo bakore nk'abandi kugira ngo barushirizeho inguvu ni akahe kamo motera abanonotsi basanzwe bagendana ubumuga hamwe n'abantu bafise agatima ko gukumira abagendana ubumuga akamono batera ni uko bo kwitaho inkino kuko abagendana ubumuga barashoboye bumenya ikibanza bafise bakamenya yuko ari abantu nk'abandi tugasaba n'abandi bene gihugu gihugu bomenya ko abagendana ubumuga ari nk'abantu nk'abandi isanganiro inama isumba ingimba ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'icyenda hano makuru tuyandaniza mu gisata cy'amagara y'abantu ingenzi ziva hanze zisabwa kutava mu bibanza bashikiyemo mahoteri imbere y'amasaha mirongo irindwi n'abiri nayo mu gihe ibonekeje ingenzi yaje mu ndege cyangwa mu bwato ifite ibimenyetso bya kovide cumi n'icyenda iyo ngenzi itegerezwa kurindira ibindi bipimo bigira kabiri imbere yo gusohoka mu kiganiro kwa makuru kuri uyu wa kane umushikiranganji umuyobozi w'amagara y'abantu muganga kumana nako avuga ko ingenzi zipimirwa aho zinjiriye tumukurikira twabonye yuko muri aya mezi abiri tumaze kuronka ah, abarwayi batari bake mugabo ibice birenga mirongo icyenda na gatanu ku ijana eh, bakaba baza bava hanze abo bose bazoja gusaba urupapuro cyangwa kwipimisha muri ENSP bategeza kugenda bambaye masike kandi tukabwira bene yuko atakamaro kuja kurondera seritifika za magendo kandi dusanzwe tuzi yuko twebwe tuzitanga hanyuma kubera ko twabonye yuko hariho kudehukirwa ku mahoteli amwe amwe guhera uno munsi ihoteli yose itegerezwa gusinya akite dangaje isinyana n'abo mushikiranganji bw'ingenzi n'ubudandaji kugira ngo muri iyo akite dangajema harimo ibihano amande kugira ngo urenze kuri izo ngingo twashyizemo iwe nyanzo yiyemeje aheze abajejwe gukurikira abantu bagiye kuri n'amategeko bamukurikirana kuvuga yuko amahoteli ategezwa gukura gukurikiza ibisabwa twabahaye kugira ngo umuntu ari muri karantene agume muri karantene ko kubera kandi ko twabonye ko mu ndege harimo abazi banduye guhera no munsi ingenzi zimenye yuko iyo baje mu ndege tugasangamwo umwe canke babiri banduye bazoca bongera kumara yandi masaha mirongo irindwi n'abiri yiyongera kuri ayo mirongo irindwi n'abiri ni ukuvuga yuko dusanze mu ndege harimo umuntu umwe canke babiri bagwaye abo bose baje muri iyo ndege bategerezwa kuca barindira yani masaha mirongo irindwi n'abiri kugira ngo tubagire igipimo kigira kabiri ko twarabonye yuko bashobora kwandurira mu ndege Gisata c'ubudandaji ukugabanuka kw'agaciro k'ifaranga ry'amarundi ni kimwe mu bituma ibiciro by’inyama vyaraduze bivugwa n'umwe mu barangura bashora inka ku ibagiro rikuru ry'Ibujumbura umuyobozi mukuru w'iryo bagiro n'abavuga ko ko kuduga kw'ibiciro bivuga biva kandi ko mu gihugu inka zorogwa zagabanutse nyinshi zikarangurirwa hanze y'igihugu muri Tanzania inkuru tubaza Ahmed Mutore ngo igiciro cy'inyama cyaraduze ku masoko y’i Bujumbura nk'uko byemezwa n'umwe mu badandaza b'inyama mu isoko ya zone jabe mu gisagara cya Bujumbura akavuga ko imva ari uko nabo bazirangura zizimvye ibidoga gusema nivyo zaraduze kubera ko tuzirangura natwe tuzirangura ku macumi kuba kuheze turazirangura 6600 n'amajana 8 ibihumbi 6500 kilo ariko ubu unye eh, dusigaye tuzirangura ibihumbi indwi n'amajana atatu ibihumbi indwi n'amajana ane kugira natwe eh, turabe ko turonka nk'akarasiyo dushobora tugurisha izivanze ibihumbi umunani n'amajana atanu agasoso ibihumbi cumi na kimwe umwe mu bashorera inka ku ibagiro rikuru ry'ibujumbura azikuye mu masoko yo ku mbibe z'igihugu avuga ko inka zazimbye bivuye ko amahera y'amarundi yataye agaciro ugereranije n'amahera y'amashiringi yo mu gihugu cya tanzania iyo nyinshi zirangurirwa inka mu masoko ya ruguru ntaziriyo. zirakenye kubera inka kubwira zigwire hariho amasoko yegeranye n'imipaka ya Tanzania za Mushiha no mu mabanda aho bita kwa Buhinje inka zirinjira imipaka iruguruye ariko ikintu gituma zizimba ajya amahera yo muri Tanzania muri demiri kenze ishiringa ryari hasi urumva ibihumbi mirongo umunani na bitanu by'amarundi muri tanzania bakabaha amashiringi idolari riri hejuru rero n'ishiringi bariko bararigura hariya iwabo rica rija hejuru ico rero gituma yuko inka zitegerezwa kuduga n'ubundi amahera agaciro atabonetse zizoguma riduga gusumba Hubert Mbabazi umuyobozi mukuru w'ibagiro rikuru Bujumbura aremeza ko inka zishoregwa kuri iryo bagiro zagabanutse akavuga ko binava ko ibitungwa byo hagati mu gihugu navyo nyene byagabanutse gituma ibiciro biduga ko ingene ibitungwa byagabanutse mu gihugu inka cyane cyane inka cyane cyane murazi yuko inka ari ibitungwa birisha abantu baragwiriye iyo abantu bagwiriye nabo hariho imirima imeze nk'iyagahama basanga inka ntizigira zirisha bamwe n'abandi bagasaba leta ko yogira icyo ikoze na cyane cyane mu gucungera ibiciro by'ibifungurwa ngo kugira ntibibe umurengera buraca bugacana ayandi mu butungane umuntu wese yagiriye ica imbere ya sentare ntibategerezwa gutanga indishi y'ibyo igihe ingingo y'umucamanza ariko yabitegetse ubutunzi bw'uwagiriwe icaha nibwo buheza bukavamwo igifatwa kugira hatangwe iyo ndishi ariko byose bica imbere y'ubutungane hakurikijwe inzira y'amatati asanzwe nk'uko bisigurwa n'umukuru w'urwego rw'abashingwamanza bibujumbura umushingwamanza jean de Dieu mpuzenge havuga ko gutanga indishi bizi nyuma y'urubanza rwa wabaye ntabanduka gwerekanye ko uwagirijwe yakoze icaha ucinanandi butungane na Alain Desire Bukeneza Sentare isohoye ingingo ihanisha uwakoze icaha gupfungwa canke gutanga ihadabu iyo ngingi irashobora kandi kwerekana indishi itangwa n'uwo yakoze icaha iyo ndishyi ishobora kuba igenewe leta canke umuntu wese yakozweko n'ico caha umushingwamanza jean dodiyo muhuzenge asigura ko byose bishoboka igihe habaye urubanza rujanye n'icaho yagirizwa yakoze habanza kuba urubanza rw'icaha nyezina ruvuga yuko umuntu yitwa kanaka yakoze icaha kanaka agihanishijwe igihano cy’umunyororo canke ca mande hanyuma bagaheza bakanavuga bati ico caha carateye ingaruka ku bantu akarihira n'abandi bafatanije icaha ubwa mbere urashobora kuvuga yuko bose hamwe barihira rimwe indishi ingana uku umwe agashobora kuyakurikiranwa ko batarinze kuraba abandi ariko muri icyo gihe wa wundi yayarishe arafise uburenganzira bwo gushingisha urubanza nawe asaba yuko abandi bahaniwe hamwe bamusubiza umwe ku gice kimwega iyo ngingo ya sentare rero yemeza ko abakoze icaha batanga indishi irashobora gutomora neza ibyerekeye iyo ndishi ariko bitabaye uko naho n'urundi rubanza ruheza rukabitomora mu gihe cyo ingingo ijyanye n'ibyaha n'uwakoze icyaha kenshi ntibaca bajyaniranye ngo nihafatwe iyi nzu yiwe irahanaka cyangwa ikintu kintu ciwe cyitwa uko ni nacyo gituma inyuma y'uko abanje kwagira icyaha uwakorewe icyaha aheza akarondera ikintu kiri mu butunzi bw'uwo muntu yagira icyaha agasaba ko igurishwa kugira aheze aronke yandisha bigafata mu wundi rubanza aha rero amatungo afatwa hategerezwa kuba aranyene gukora icyaha bwite nico gituma nawe afise agateka ko kugira icyaha sabe, Vuzeco. umukuru w'urwego rw'abashingwamanza b'i Bujumbura avuga ariko ko mu gukingira agateka k'umuryango hari ubutunzi ko hano uvuga nk'impuzu umuntu yambara nk'intebe n'ibitanda umuntu yicara ko ibisaswa by'aho umuntu aryama ibifungurwa bishobora kuba muri urwo rugo bitunze umuryango ibitabo hamwe n'izindi mpapuro zose akoresha mu kazi uwo muntu asanzwe akora reka mbere n'iyo bageze ku mushahara wiwe hariho igice cy'umushahara badaheza ngo bakore umwihariko ku butunzi butimuka nk'inzu canke itongo ivyo birashobora gufatwa igihe ari vya nyene gukora icyaha. umushingwamanza muhuzenge asigura ariko ko igihambaye ari uko urubanza rujanye navyo ruba rwarabaye ntabanduka iyo habonetse urubanza rero ntabanduka rujanye n'igurishwa ry’icyo kintu kikaba kimwegukira kandi akaba haragaragaye ko yakoze icyaha ico kintu kiraheza kikagurishwa kugira haboneke yandishi ihabwa uwakorewe icyaha